ان المتقين في ظلال وعيون hakika wacha Mungu watakuwa katika vivuli na chemchem wafawakiha mimma yashtahun na matunda wanayoyapenda kulu washrabu بما kuntum ta'malun, kuleni na kunyweni kwa furaha kwa yale mliyokuwa mkiyatenda. Inna kadhalika najzil muhsinin, hakika ndiyo kama hivyo tunavyowalipa watendao mema. ويل يومئذ للمكذبين ole wao siku hiyo hao wanaokanusha kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimun uleni na mjifurahishe kidogo tu hakika nyinyi ni wakosefu wailu yawma idhil mukaththibin Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha Wa idha kila lahum urka'u la yarka'un Na wakiambiwa inameni hawainami Wailu yawma idhil lilmukadhibin ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun, basi maneno gani baada ya haya watayaamini? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha Mungu wenye kujikinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu watakuwa katika kifuni kikubwa na chemchemu zinazomiminika na matunda wanaoyaonea ladha na wanaoyapenda wataambiwa kwa kuamkiwa na kukirimiwa kuleni na mnywe chakula na vinywaji kwa starehe kwa sababu ya vitendo vyema mlivyokuwa mkivitenda duniani hakika sisi huwalipa mfano wa malipo haya matukufu watu wema Wataangamia siku hiyo wanalikadhibisha pepo. Na makafiri wataambiwa kuleni na mjistareheshe kwa starehe isiyobaki muda mrefu. Kwani hakika nyinyi ni wakosefu kwa kumshirikisha kwenu Mwenyezi Mungu. Wataangamia siku hiyo wanaoikadhibisha neema. Na wakiambiwa salini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mnyenyekeeni yeye, hawanyenyekei wala hawasali, bali hushikilia kiburi chao wataangamia siku wanaokadhibisha amri za Mwenyezi Mungu na makatazo yake. Basi maneno gani hawa watayaamini ikiwa hawaiamini Qurani? Na hali hii ni muujiza uliotoka mbinguni.